Արցախի հանրային ռադիոն սկսում է նոր հաղորդաշար, որի նպատակն է իրավական գիտելիքներով ոշտել Արցախի հանրապետության քաղաքացուն եւ ձևավորել իրավական մշակույթ։ Հաղորդաշարի միջոցով կբացահայտենք իրավաբանի եւ փաստաբանի դերը, ավելի པարզ կընկալենք մեր շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների իրավական կարգավորումները, կվերլուծենք ձեր կողմից իրականացված եւ իրականացվող գործողությունների իրավաչափությունը։ Օգտագործելով այս հաղորդաշարի միջոցով ստացած իրավական գիտելիքներն ու խորհուրդները, կփորձենք իրացնել իրավական պետություն ունենալու արժանապատիվ ապրելու մեր սահմանադրական իրավունքը։ Եվ այսպես առաջին հաղորդման համար ընտրել ենք վնասների հատուցման թեման։ Իրավական ինչ կարգավորումներ են գործում վնասների հատուցման համար։ Արդյոք ցանկացած վնաս ենթակա է հատուցման։ Մարդու պատիվը կամ արժանապատվությունը վիրավորելու դեպքում ինչ հետևանքներ կարող են առաջանալ։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ զրուցել ենք փաստաբան Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի անդամ Արցախի Հանրապետությունում հավատարմագրված փաստաբան Դավիթ Հովանիսյանի հետ։ Վնասը դա քաղաքացու անձին կամ գույքին, ինչպես նաև իրավաբանական անձին գույքին պատճառվող վնասն է, որը ենթակա է հատուցման լրիվ ծավալով այն պատճառած անձի կողմից։ Ավելի մանրամասն ներկայացնեմ։ Պաստորեն ինչ է քաղաքացու անձին կամ գույքին պատճառված վնասը, դա կարող է լինել մի երկու օրինակ վերեմ օրինակ հնարավոր է շենքում ապրող հարևանները, վերևի հարևանը, ներքևի հարևանին ջուրը ոչ ճիշտ օգտագործելու հետևանքով պատճառի գույքային վնաս, այսինքն ջուրը թափի եւ ներքևի հայևանի առաստաղը կամ վերանորոգման հենց այդ տեսքը, վերանորոգված տան տեսքը փչացնի, կամ կարող է ինչ-որ մեկի երեխան կամ ինչ-որ մեկի կենթանի շունը, կոկբա, անասունը մտնի մյուս անձի բակ կամ վնասի մյուս անձի գույքին, որը գտնվում է փողոցում, ենթադրենք ավտոմեքենային, կարող է մեկի երեխան որևէ հիմնարկում փչացնի ինչ-որ գույք, օրինակ երեխան դպրոցում պատուհանջարդի, որը հաճախ է լինում մեր հասարակական հարաբերություններում։ Եվ այդպիսի վնասներ, ինչպես նաև վնասի տեսակներն այս վերջում նաև ավելի շատ նման վնասների փոխհատուցումներ են տարածում ստացել, դա քաղաքացու պատիմն ու արժանապատվությունը վիրավորելն է, որը Այո ոչ նյութական վնասների շարքին է դասվում, բարոյական վնաս է, որը նույնպես ենթակա է դրամական չափման, եւ նմանատիպ վնասները նույնպես ենթակա են հատուցման։ Վնասը դա այն հետևանքն է, որը առաջանում է մի անձի հակարույնական արարքի արդյունքում մյուս անձի մոտ։ Նաեւ վնասը կարելի է ձևակերպել այսպես, որ վնասի նաև ունի այսպիսի մի հասկացություն, վնասի այդ բողանդակային տարբեր ասպեկտներ ունի, այդ ասպեկտներից մեկը հետեւյալն է, որ վնասը երբ է հատուցել, այս հարցն է հիմնականում առաջանում, վնասի հատուցանելիությունը կապված է վնասի չափի հստակության, ողջամտության հետ, վնասի իրական լինելու հետ եւ վնասի արդեն ողջամիտ իրական եւ վնասի փաստարկված լինելու հետ։ Այսինքն վնասը չպետք է ասես դու ինձ վիրավորել ես կամ իմ ավտոմեքենան փչացրել է, ես ստրես եմ ապրել, պետք էր գնամ Բալի հանգստանալ։ Սա ոչ իրավաչափ վնաս է, ոչ ողջամիտ վնաս է։ Այլ եթե ավտոմեքենան փչացրել է, փորձագետը գնահատման է ենթարկվում, ենթադրենք փչացրել է լուսաթարթիչը, լուսաթարթիչի շուկայական արժեքը ենթադրենք 15000 է, 15000 մաշվածությունը անում է ենթադրենք 10000 եւ վնասի հատուցում է արդեն նախատեսում ըստ հստակ չափի։ Այսինքն այս դեպքում վնասը եւ հստակ է, քանի որ փորձագետի եզրակացությունը արկա եւ հատուցանելի։ Պարոն Հովանեսյան, մարդու արժանապատվությունը վիրավորելու դեպքում ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ։ Մարդու պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելը կարող է քաղաքացին դիմել դատարան եւ պահանջել, որ เป զի իր պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորողը նույն եղանակով կամ դատարանի սահմանած եղանակով հրաապարական ներողություն խնդրի, ինչպես նաև կարող է սահմանել գումարի բեռնագանձը միջև 2 միլիոն ՀՀ դրամի չափով ինչու միջև 2 միլիոն, այսինքն ճկուն համակարգ է որոշորած, ասենք կախված վիրավորող անձի, այսինքն այն անձի, ով մեղք ունի, ուրիշին վիրավորելու մեջ կապված այդ անձի կողմից հասցված վիրավորանքի հետևանքներից, առաջացրած հետևանքներից, ինչպես նաև կախված այդ անձի գույքային դրությունից, դատարանը որոշում է գումարի չափը։ Եթե այդ անձը հարուստ անձ է, իր վրա ազդելու է 2 միլիոն հ դրամով տուգանքը, ասենք 200.000-ը իր համար մեծ գումար չհաշվի առնում նաև այդ մարդու աշխատանքի բնույթը, եկամուտների չափը եւ այլն դատարանը, ապա գումարը նախատեսում է բարձր 2 միլիոն։ Եթե այդ անձը շարքային բան որ քաղաքացի է, որ օրվա հաց է վաստակում, այդ անձի համար հատուցման գումար դատարանը կնախատեսի 200.000։ Սա այդ վնասի չափի, բարոյական վնասի հատուցման չափի վերաբերյալ։ Այ ինչ է բարոյական վնասը, բարոյական վնասը վիրավորան կարող է դիտարկվել այն բառը, բառակապակցությունը, մարմնի շարժումը, ժեստը, միմիկան, գործողությունը, որը տվյալ հասարակությունում դիտարկվում է որպես վիրավոր այ մեր օրենսդրությունը ունի նման թերություն, չկա սահմանված հստակ բարակապակցությունների, ժեստերի, քանակ, անվանումներ, նույնիսկ վիրավորական բառերի ցանկ չունենք, որոնք հնարավոր է վիրավորական լինեն, կամ բառեր, որոնք հնարավոր է իրենք բովանդակային առումով վիրավորանք չպարունակին։ Կենթանի բառը։ Ահա։ Կենթանի բառը եթե օգտագործում են մարդը կենթանի էակ է, դու որպես մարդ կենթանի էակ ես, Այստեղ կարող է վիրավորանք չլիներ էլ։ Բայց դե մեկը մեկին ասում է դու կենթանուց չես տարբերվում։ Այո։ Այստեղ հնարավոր է օգտագործվի կենթանի բառը վիրավորական իմաստով, այսինքն շատ կարևոր է նաև այն համատեքստը, որի շրջանակում օգտագործվում են բառերը։ Այսինքն այստեղ շատ կարևոր է հասարակական անկալումը, այսինքն անկողմնակալ դիտորդը, երրորդ անձը, լսելով կամ տեսնելով արարք կամ խոսք, ինչպիսին են կալում կունենա կդիտարկի, որ X քաղաքացին, Y քաղաքացուն վիրավորել է, թե չի դիտարկի։ Եթե դիտարկի, որ վիրավորել է, ապա այս դեպքում արդեն նման հարց միանշանակ կառաջանա։ Եթե անկողմնակալ դիտորդը կամ ենթադրենք իսկ քաղաքացին Y քաղաքացուն ասել է սուտասան եւ իրականում կարողանում է ապացուցել, որ այդ քաղաքացին սուտ է խոսացել, ապա նրան չեն կարող մեղադրել կամ որևէ նրա համար հետևանք առաջացնել վիրավորանքի տեսանկյունից, քանի որ վիրավորանքը պետք է լինի իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկատվություն։ Ինչպես նաև անձի պատիվն ու արժանապատվությունը հնարավոր է նաև նսեմացնել վիրավորել զերբարտության միջոցով։ Զերբարտությունը դա վիրավորանքից տարբերվում է նրանով զերբարտությունը, որ զերբարտության դեպքում անձը արատավորող իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկատվություն է տարածում մեկ այլ անձի վերաբերյալ, որը ականհայտ սուտ է։ Իսկ եթե այդ տեղեկությունը ճիշտ է, այդ անձի ոչ մեկը չի կարող զրպարտության համար ինչ որ դատական կամ այլ եղանակով որևէ հետևանք պահանջել, որովհետև այդ հետևանքը միանշանակ կարող է պահանջել, սակայն վրա չի ասել, քանի որ եթե իրականում այդ անձի հարաբարակած տեղեկությունը իրականությանը համապատասխանում է։ Զրպարտության գործերով անհրաժեշտ փաստական հանգամանքների արկայության կամ բացակայության ապացուցման պարտականությունը դատարանը հիմնականում դնում է պատասխանող կողմի վրա։ Այսինքն պատասխանող կողմը հանդիսանում է այն կողմը, ում մեղադրում են զրպարտություն կատարելու մեջ։ Ընդհանրեն լինում է դեպքեր, երբ զանգվածային լրատվության միջոցով մեկը մյուսին վիրավորում է, նույն եղանակով ստիպում են ադրանցին ներողություն խնդրել։ Զրպարտության դեպքում անձը կարող է դատական կարգով պահանջել հետևյալ միջոցներից մեկը։ Եթե զրպարտությունը տեղ է գտել լրատվական գործունեություն ծավալող որևէ կազմակերպության աշխատանքի շրջանակում, ապա այդ կազմակերպության նույն եղանակով կարող է ելի ինչպես վիրավորանքի դեպքում հերկման ձևը այդ եղանակով սահմանել։ Պարոն Հովանեսյան, այ օրինակ շատ հաճախ ենք, չէ, հանդիպում սոցցանցերում հատկապես իրար վիրավորելու այդ process-ին։ Ես ուզում եմ իմանալ, կոնկրետ ունենք քաղաքացիներ, անձինք, կա բնակչության մի զանգված, ովքեր դիմում են ձեզ այդ հարցով կոնկրետ դատական կամ քրեական գործ հարուցելու պահով ում քրեական գործի վերաբերյալ կոնկրետ հնարավոր չէ հզրպարտության կամ վիրավորանքի համար քրեական գործ հարցը նախկինում եղել է կոդված քրեական օրենսգրքում վերավորանքի համար նախատեսված։ Հիմա դա ապակրեականացվել է, բայց արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն նորից քրեականացվել է վերավորանքը։ Դա եղել է այն բանից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանին հրապարակային հայհոյել են Սյունիքում։ Զանգվածը մեծ զանգվածով հազարավոր մարդիկ միանգամից հայհոյել։ Այսինքն վերավորանքը արդեն քրեականացել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արցախի Հանրապետությունում անվան չկա։ Մեր օրենսդրությունը քրեական գործիարարություն չի նախատեսվում։ Նախատեսվում է քաղաքացիական վարույթ։ Քաղաքացիական վարույթի շրջանակում այ արծես սոցցանցից, այո, հիմա այս ներկա ժամանակատվացում ամենաշատը քաղաքացիները իրավիրավորում են սոցցանցերը։ Այո։ Քանի որ սոցցանցերում իրար չեն տեսնում, հետևանքները ավելի ուշ են վրա հասնում կամ շատ հաճախ վրա չեն հասնում։ Հայդից պատճառով քաղաքացիները չեն զսպում իրենց կարծիքին, իրենց կարծրացած տեսակետին հակասող կարծիքներ եւ հաճախ այդ կարծիքների տակ դուրս են գալիս խոսքի ազատությունից անցնում են խոսքի սանձարձակության եւ վիրավորում են կոնկրետ դրառում կատարողին կամ ինչ-որ տեսանյութում ելույթ ունեն ցողի օգտվելով նմանատիպ դեպքերում հիմնականում անպատիժ լինելու հանգամանքից հենց զրպարտության եւ վիրավորունքի համար նախատեսվող քաղաքացիական իրավական հետևանքները, որոնք օրենսդրությամբ սահմանված են եւ ներողություն խնդրել եւ հերքել հրաապարակային եւ դրամական փոխհատուցումներ եւ զրպարտության եւ իրավունքի դեպքում սա հատուկարվում է մի նպատակով, որ เป զի ծավալը նվազեցնեն այդ վիրավորանքների զրպարտությունը, որոնք վաղ թե ուշ բերում են ավելի ծանր հետևանքների։ Վիրավորանքները բերում են կամ զրպարտությունը շատ հաճախ բերում է ծեսկորտոքի, որ արդեն քաղաքացիական իրավական երևույթը բերում է արդեն քրեական դաշտ Քիչ չի լինում նաև դեպքերը, երբ զրպարտության կամ վիրավորանքի հողի վրա մեկը մյուսին ցաներ մարմնական վիրավորանք է պատճառում։ Ձերքն է ջարդում, աշտն է պայթեցնում կամ մեկը մյուսին սպանում են այդ պատճառով։ Դրա համար պետք է հասարակությունը տեղյակ լինի, որ պետք է վիրավորանքի կամ զրպարտության դեպքում դիմել դատարան եւ դատական ճանապարհով պաշտպանել իր բարի համբավի եւ արժանապատվությունը, այլ ոչ թե ոտքերի եւ ձեռքերի միջոցով դա իրականացնել, այսինքն ավելի արդյունավետ եղանակ է եւ ավելի մեծ ազդեցություն կունենա այն անձի վրա, ով վիրավորանք է հասցրել եւ ավելի շատ կնպաստի նմանատիպ արարքների կրկնման կանխարգելման դուք որպես փաստաբան նմանատիպ մեխանիզմ եք առաջարկում, այո, կան նմանատիп մեխանիզմ, այո, դրությունն առաջարկում, որ այս դրությունը ունի նմանատիպ իրավակարգավորումներ, որոնք թույլ են տալիս, որպեսզի ցանկացած պարագայում անձը պաշտպանի իր իրավունքները խախտված։ Տվյալ դեպքում մեր հասարակությունում շատ հաճախ են համացանցի միջոցով վիրավորական բառեր օգտագործում։ Օրինակ, նաև մեր հասարակությունը ունի իր յուրահատկությունները այդ տեսանկյունից, որը կարող է այլ ազգերի մոտ չլինի։ Օրինակ, մեր հասարակություն թուրք բառը վիրավորական է բայց աշխարհի ոչ մի պետությունում իմ կարծիքով օրինակ Ռուսաստանում, Պարսկաստանում կամ մեկ այլ երկրում թուրք կամ Վրաստանում թուրք բառը վիրավորակ չէ։ Ունենք նաև այնց ազգային կամ մեր ազգի ճակատագրի հետ կապված իրավիճակներ, որ մեր հասարակարգում կամ բառեր, որոնք վիրավորանք են ընկալվում, սակայն այդպես չպետք է ընկալվեն։ Հենց դա գալիս է մեր ազգի անցած ճանապարհից։ Վնասները ցանկացած պարանգայում, ցանկացած վնասել պատճառված ենթակայ փոխհատուցման։ Ուղղակի պետք է իրականացվի սպառիչ իրավական աշխատանք, պետք է փաստարկվի, ապացուցվի վնասի պատճառման եղանակը, ձևը, վնասի չափը, որ เป զի հնարավոր լինի այդ վնասի համար փոխհատուցում ստանալ եւ բարոյական վնասի եւ նյութական վնասի տեսանք պարոն Հովանեսյան, հուսով եմ մեր համագործակցությունը դեռևս շարունակվելու է։ Ես էլ շատ ուրախ եմ նման հաղորդումներ ունենալու համար, քանի որ դա միանշանակ իշահ մեր հասարակությանը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Անշուշտ յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում այս խնդրի առընչությամբ դրսևորել է յուրովի մոտեցում, որը կախված է կոնկրետ ժամանակաշրջանում տիրող իրավահանգալումից։ Տարբեր է եղել մարդկանց վերաբերմունքը ոչ թե կյանքի, առողջության կամ սեփականության նկատմամբ, այլ կոնկրետ անձի նկատմամբ որպես հասարակության լիիրավ անդամ։ Իրավական հարթակում այսօր քննարկման առարկա ենք դարձրել վնասների հատուցման գործընթացի թեման։ Հաղորդմանը մասնակցում էր փաստաբան Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի անդամ Արցախի Հանրապետությունում հավատարմագրված փաստաբան Դավիթ Հովանիսյանը։